no te cuenten lo que pasa. Amata tu televista, eta pistu irratia. Amata tu televista, eta pistu irratia. Abenduan, elurra altziruz. Urtarrilean, burdinez. Otzailean, zurez. Martxoan, lurrez. Apirilean, urez. lo que trae, escondido lo lleva como cantaba el bolita. Arratzaldeon, arratzaldeon guztioi. Arratzaldeon itsaso. Arratzaldeon elat. Arratzaldeon maki, arratzaldeon naia, gaur eh, jende pillo elkartu gara hemen. Al completo. Y nada, esta semana otro tema. Otro tema. Koloreak. Koloreak, bai. Eh, eta gainera segara, kanta alai batekin, eh, sonajeros de colores. Y yo creo que va, va, va a traer cosas que no os imagináis de todo lo que se puede hablar sobre los colores. Sí, vamos a haceros un resumen luego koloren inguruan hitz egingo dugu, gero bueno, e, lehen lehenik eh, albisteak komentatuko ditugu, gero koloren inguruan hitz egingo dugu. Gaur ez dugu elkarrizketarik izango, baina bidai bereziak izango ditugu, kolorez beteak. Bai, gaurko erratzaioa pixka lasaixeago, las, las semanas anteriores hemos estado... a tope de trabajo con, entrevistas y, bueno, pues eh, esta vez hemos decidido parar un poquito y, algo más tranquilo. Y también centrarnos en, los colores. Eso es, y a viajar un poquito. Así que vestir y gabe al visteac. Información de todos los colores. gustita con información... Bueno, eta ziko gara lokaletik, como siempre, y desde Barakaldo. tabono bueno, ba, urten, larun bat honetan ospatuko da zuaitz eguna, eta urten pentsatu dute, bat txikiei zuzenduta egotea. Pues un año más, el, el colectivo ecologista eguzki de Barakaldo celebrará el zuaitz eguna, Día del Árbol, y en esta ocasión, pues, dirigirán sus esfuerzos a sensibilizar a la población infantil. Infantil. Infantil. se me traba la lengua. Esto hasta que calentemos. Un poquito, de agua. Y pues bueno, es más que nada para sensibilizar sobre la importancia de preservar el arbolado autóctono en nuestro entorno. Y para ello, pues bueno, Eguski va a contar con la ayuda de Adaskak, que es un club de tiempo libre de Baracaldo. Y bueno, con ellos acudirán a la zona de Santágueda pues con el fin de que los niños y las niñas baracaldesas pues planten diferentes especies de árboles, entre ellos robles, hayas, abedules. Y me imagino que también les enseñarán cuál, cuál es cada uno. Y bueno, pues la cita para los más chiquis es este sábado, mañana, a las 10 de la mañana, en, el, en la entrada del metro de Bagacha, al lado de la iglesia. Mm. Allí habrá monitores y monitoras del Club de Tiempo Libre Adasca. Así que los aitas llamas, si no podéis ir o algo, les podéis dejar allí. Y luego también para los más eh, mayores, que también están invitados, pues a las diez y media a la plaza de Gurucheta, que es de donde, desde donde partirá otro mm. bloque. Bai, goiz pasa polita. Bai. les egiten daure. A ber, porque in, suposatzen da, zikloi bat izugarria datorrela, bai. así que no sé yo, si con el viento... Esan daure, eh, eguerditik aurrera, hau eta lau inguru irango dau, eta eguerditik aurrera alerta jarrite dau, baina dozein kasutan, ba, e, alerta egoera eta emergentzia egoera hainbateten balekutan eh, jarri dute, orduan tentu zibili hori kontuan izan, baina dozein kasutan animatu, goiztean goiz altxau, eguraldia ikusi, Eta gero ba... Jo, lako egun eguzkitzu bat atratzen bai. Santa santagedara ino paseito bai, bat. Bai, goiz pasa, bai, polite. Ez Ezik espero dugu jende asko biltzea. Mhm. Eta gero, e, bueno, gogoan duzue, joan den astean entzun gintu zuenok, ba, komentatu genuela, e, beken e, ospatuko sala txapelketa, e, baloi txapelketa, bertara horbilduko zirela e, Espainiako erregeta erregina, eta alaxe izan zen, Eta bueno, pues horren arira albiste, albiste bat e, dakarkigu eta e, erregeari ba txistuka da derra botazio dela Barakaldon eta Bizkaiaren ana mila lagun inguru elkartu ziren eh bueno, pues, eh, los comentaristas de televisión española intentaron mencionar que, que el encuentro era en Barakaldo goanduzue e, barakaldoko alkateak esu zela, ba, bueno, ba, dirutza gastatu duelako, gastatu zuelako. Bai, azken finan bek barakaldo nagola, pero ez da barakaldo exhibition center, baizik eta bilbo exhibition center. Da, bai, jorduen eh, inbertzioa, inbertitu zauen eh, joan dan asteburuko ikuskizunerako, eta un udaltzain, udaltzain asko bertaratu ziren, segurtasun neurriak, eta dana barakaldoko e, udalak ordaindua. Eta kesu zen, gero, publizidaden etzelako bertan asaltzen barakaldo inon ere ere. Eta, eta horren arira, pues, e, e, barakaldon zela adierazten saiatu ziren, e, baina binta berriz e, Bilbo o, etortzen zitzaien ahora. Ez Pues, azkenean, e, naiz eta barakaldon izan, pues, el rato Bilbo, Bilbo, Bilbo, Bilbo y al final sí, tampoco quedó constancia eso esto, es. esto. no quedó constancia y pobre digamos, alcalde si reparamos es, eh, Bilbao Exhibition Center pues más todavía Y, bueno, en la publicidad, en los rótulos e incluso en las camisetas del personal de la cafetería, pues eh, aparecía Bilbao. Y lo cierto es que la Copa del Rey de Baloncesto se celebró en la Feria de Muestras de Ansio y, fue intensa la pitada que, recibió el rey e incluso algunos que esa es realmente la noticia que queríamos dar no sí sí sí y, parte de los asistentes se eh, dedicaron otro tanto pues a, la misma presencia de ellos no así como al himno nacional e incluso al Real Madrid y en la tribuna de autoridades estaba el, el alcalde de Baracaldo Toncho Rodríguez con cara de pocos amigos, y quedó en segunda fila, aunque televisivamente bien situado porque estaba tras los presidentes del Madrid y del Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta. Eh, mientras el primer edil de Bilbao, el pues Iñaki Azcuna, estuvo en primera línea con su compañero de partido y el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, y a la izquierda tenía el Lendakari Pachi López y, los Reyes. O sea que, que era, era una... Era un cuadro, vaya. Baita ere aipatzea, ba, e, momentu horretan, pitadaren momentu horretan, himnoaren soinua igoztuten, mm -hmm. azpaldi egon zen atletikeko partidu horretan, horatzen zara, ete bebat, e, eh, los de Televisión Española subieron el sonido para que no bai. se oiera los gritos, Hori eh, finalean, Itaz, kopako bai. finalean. Eta, ba, horrengoan, ete be izan da igoduena soinua, en mm-hmm. Televisión Española se debía oír la pitada perfectamente, Pero es que llega hasta el momento de que los jugadores se quedan quietos cuando acaba el himno porque no saben que ha acabado de la pitada que había. bueno, en todos los medios de comunicación ha salido que va, tampoco fue para tanto, pero bueno, contado por gente que estaba allí, pues había 15.000 personas, 14.200 estaban silbando. Menos justo la gente que estaba. En la primera y en la segunda fila. Sí, delante del palco del rey, claro que estarían elegidos a dedo posiblemente, claro. No creo que dejarían poner a, eh, a ninguno hay, más que nada porque hubo unas medidas de seguridad brutales el día de la final. la gente tuvo que pasar dos medidas de seguridad. Uh quitaron todos los aparcamientos alrededor, eso ya mencionábamos la semana pasada. Bai, egi esan eh, asteburu gogorra izan zen e, autos ibiltzeko eta edozein kasutan bertatik ibilteko, ze jendetza ikaragarri ikaragarria bildu zen. Eta edozein kasutan hau da binta berri sentzuten dugun albiste ezta alako partidetan eta eta mm, kopako e, partidak jokatzen direnean, pues, pues, bueno, pues, e, himnoa jarri, ba, bueno, ba, beti pitadak egongo dire. ba, himno, jarre horretik erregeari pitatu zidote maitere. Ba, ez dago... Bo, jen, bebai, e, albiztegi batzuetan entzunuen, erregeari ez ziotela pitatzen baizik eta Espainiak simbolizatzen duen horreria, baina, bueno. Hmm, badakigu zer simbolizatzen duen berak orduan. Beste simboloa Bai, Eta jarraituko Baracaldo, Barakaldorekin, y bueno, eh, ha habido una nota de prensa de la izquierda Berchale que denuncia que el PP rechazó contratar a los trabajadores del teatro mediante una oferta pública de empleo. Bueno, ya sabéis que hubo eh, algún problema con el teatro de Baracaldo, con el dinero, de cómo se trataba, cómo no, qué gente entraba, con los trabajadores. De hecho, pues bueno, el responsable del teatro Baracaldo está a esperas de juicio etcétera, etcétera. Y bueno, pues el PP ahora decide retractarse de lo que dijo o así. Y bueno, el PP ahora dice que, quiere que se contraten a los trabajadores del Teatro Baracaldo con transparencia y publicidad. Pero cuando tuvo la oportunidad de que se hiciera así, pues se negó a ello. Eh, la acusación la hace la izquierda Berchale, que acusa a los populares de practicar la demagogia en relación al centro cultural. El PP y otros partidos denuncia, eh, no han querido que hubiera una oferta pública de empleo y por el contrario han permitido que se contrate los empleados del teatro sin que hubiera un proceso al abierto, al que se pudiera presentar cualquier ciudadano que reuniera los requisitos. Al final parece que la gente que trabaja en el teatro es de por vida o no sé. No... Sí, como hay sueldos vitalicios, pues también hay trabajadores de por vida. ¿Gausado de moduan eh, egonik Eta Orduan hori ba, badirudi antzerkiak eh, antxokiak emango duela ondino ba zer hitz egiterik porque ordino ointxe bertan ez doka zuzendaririk eta dabiltzate ba bilatzen ba indute oferta publiko bat horren mm-hmm. ta dabiltza bakit ba, duela gitxi boskak eta bat egongo sala plenoan ez mm-hmm. dakit helburu batera heldu diren ez? Baina, bueno, pues, os seguiremos informando. Ez ozin, kasutan, denok behin berriz gainera, nik uste erratzai honetan, behin, baino gehiagotan komentatu dugula, kultura berez defizitarioa dala, eta geure kasura edo geure herrira ekarri, eta ba, barakaldo gantzokia erabat defizitarioa izan da hasiera hasieratik eta gainera bos, e, eskeinitako ikuskizun asko asko ba aldetik e, ez dire bat ere Kaio, e, defizitarioa da be bai Jaki Marko nuken oradoan diru horrek claro Eta mhm. baita ere, ba, bueno, behin menzionatu genuen, e, alkateak erabaki zuela, zarzula bat ekartzea, bai. ez dakit, amabos mila euro ziren, edo ez dakit, goratzen asmaki, komentatu zuela datu, bai, ez? Bai. Orduan, defizitario, pff, pues, pues, a ber. Bai, eta, oindala urte batzuk e, Euskara Alkartetik e, eh, jarraipen berezia eh, egin zioten barakaldo gantzokiaren eskaintzari, eta bertan e, bueno, pues, urterik urte egin izan dira alkarrateratzea, jada ez da azterketa egiten, ze bueno, emaitzak argi geratu ziren eta gauzak ez dira aldatu, urte batetik bestera, zori txarrez, eta ageiran utzi zen, ba, ba, bueno, ba, eskaintzaren barruan Euskarak etzeukala lekurik, eta urte beten bueno, pues, eh, zenbatu zituzten zenbat eh, zenbat antzeslan eta zenbat ikuskizun eskaintzen san eta horietarik zenbat eh, eskaintzen ziren euskal hizkuntzan eta eta bueno, gitxi batzuk, gitxi batzu dinotzut, ba bi inoiz hiru, baina normalean bi baino gehiago ez eta kasualidades edo kausalidades, ba, ziren e, bi haiek e, baziren ekimen pribatutik abiaturikoak. Horrek esan nahi du e, elkarte erakunde batek e, horretarako espreski alokatzen dauela antzokia, eta bertan berak nahi duen e, e ikuskizuna eskaintzen dauela. Ez barakaldoko udalak bere programazio barruan e, euskal e, euskarazko ikuskizuna. Ba, ha, baita ere zamar da hori antzoki hau ez dagoela zabalik herriarentzako. Ez. ez Naiz eta erabili gabe egotea ez da ez da zabaltzen alokatu beharra dago. Bai, Kristolango dirutza bai. gainera, osea, porque ez da alokatu mhm. pres, ez, presio bai. modiko baten edo ez. Hmm. Eta euskarazko ikuskizunak edo euskal kulturari loturiko ikuskizun bakarrak, ba, badira e, eh, Ibarrakalduk adibidez urtero antolatzen dauen jaialdia, horre euskararen presentzia, edo euskal folklore, euskal kultura agertzen da, eta gero, bueno, ba, orain dela gutxi joan dan astean edo indela marbat egun, e, baikoek ere haien e, bueno, bai antzerki taldekoek haien lana estrenatu zuten gaztelaniaz oraingo honetan, hori ere da, baina aurreko batzuetan elebitan eta euskaraz e, eskaini izan dute eta hoietzek dira. Eta baita ere baten bat, baina umei zuzenduta badirudi bai. euskara eskola hizkuntza dela eta bakarrek umei zuzenduta, bai. ez? Txirrimirri eta txiribiton etorri askotan, hori bai, bai perritzita porrotz ezin menzionatu. Tabu, tabu. Eta, eta bueno, gainera, e, dana eh, pribatua izanik, ba, umei zuzendurikoak ere eh, ikastolen federazinotik sortzen diren ekimena dira, eta gero topaguneak, Euskal Kartaren federazinoak ere, udazkeneko, e, udagoieneko ostera, izeneko e, kulturren emanaldian, ba, saiatu egiten da, e, kontzertu bat edo beste, barakaldura ekartzen, baina beti azpimarratu dute zailtasun ugari izaten dutela. Orda bueno, guk eh, hemendik hori hori plazaratu egin behar dugu jenteak jakin dezan. Bai, aber antxokia zabaldu egiten den eta benetan herriarentzako den. Bai, eta bueno, aurrera eingo dugu eta oraingoan e, ba beste albiste bat e, eh, zestako udalak erabaki egin du udaliburutegitik gara egunkaria kentzea Y, bueno, pues eh, estábamos comentando que el, ayuntamiento se estaba decidido retirar el diario Gara de la biblioteca municipal y la izquierda Barchala de Sestao, ante, ante esta actitud, pues ha metido un, comunicado para, denunciar la decisión del alcalde de, este municipio. Se llama el, alcalde se llama José Luis Marcos Merino y, bueno, pues eh, entre otros periódicos, pues el Gara y el Deya han sido los eliminados, aduciendo ahorro de costos. ¿no? La izquierda Berzal, en cambio, considera que no existe ninguna razón objetiva que justifique esta actuación y, bueno, pues señala que, que no es más que un nuevo caso de ataque a la libertad de expresión, por lo que exige que, se vuelva a la anterior situación y se busque el ahorro en liberaciones más que dudosas, dado su quehacer censor, ¿no? Y es que mm, parece Increíble, ze, eh. azkenean dano dakigu, bueno, bai, e, egunkaria merkeseago edo garestiseago izan alda, baina, baina bueno, udal liburutegi batetik entzea, pues nik ez dakitzen bateraino zilegia da, bueno, nik badakit. <laughs> Baina edo zein kasutan, e, udal batek ez zein dualako erabakirik hartu. I menos, e, kando vivimos en una democracia, no? Tiene que estar todas las ideas a mano de todos. Eta jarraitzen dugu baita ere, <clears throat> bueno, ya Euskal Herrera de de Guapurbet, barakaldotik Campora. Eh, Está bueno, pues el pasado sábado hubo una rueda de prensa de la izquierda Berchale de Meachaldea en Carterri y Esquerraldea en la playa La Arena, pues porque quieren denunciar pues todo lo que tenemos en, en, esta zona, ¿no? Y bueno, pues más que nada mencionar pues eso que descargan y apilan montañas de coque, de azufre, de polvo de acería, de todo tipo de mierdas contaminantes y las dejan al aire libre. Ese que respiramos. Cualquiera que mire al anochecer hacia la margen izquierda y la zona minera podrá observar una boina tan grande que cubre todas las cabezas y se llama CO2. Luego nos quieren decir que este escualde no tiene ningún tipo de contaminación, etcétera, etcétera, pero bueno, al final parece que toda la mierda nos la traen a nosotros. Sí, luego también eh, mencionan que, nos dicen que ya no hay ancho en el Cantábrico cuando, cuando el ancho venía de Labra, venía a Labra y, a la playa de la Arena. Y, bueno, los barcos hacían medio año de su jornal en esta zona incluso la cogían como cebo vivo para ir a coger bonito. Pero bueno, pues rodearon de, hormigón el abra y la posterior destrucción de su hábitat y la contaminación de las aguas ha acabado con la pesca. También comentar que uno a los pescadores de esta zona ya solo les queda el caladero de la playa de la arena, pero la autoridad portuaria pues ya tiene otros planes para ella y quiere que ese caladero pues solo sea utilizado por los barcos que esperan a entrar al puerto o cargar o descargar mercancías. Y bueno, pues ya se han puesto en marcha a destruirlo, sin saberlo nadie. ¿Y cómo lo han destruido? Claro, pues con dragas que extraen de todos los fondos marinos. ¿Y qué hacemos con todos esos fondos marinos? Pues romper el ecosistema al final, porque ahí vive, vive gente. Y bueno, también mencionan, pues eso, que nos seguirán echando mierda entre Abra y la playa de todo lo que dragan del Nervión, de la Súa o del Galindo, y luego nos querrán contentar con la construcción de una franja verde de Santurce a Cervana, con diferentes niveles para sentarnos y tomar el sol. Aunque igual duden si ocupar también ese espacio para sus intereses. No vaya a ser que nos sentemos, miremos lo que hacen en el puerto y protestemos. Bai, gero beste, beste astakeri, astakeria batera ipatzen dute, eta eh, pues los 10 millones de metros cúbicos que... Eh, que están los, los 10 millones de metros cúbicos, lo diré, de arena que, que quieren expoliar, ¿no? Y ahora que la torre de, de Iberdrola está de moda, pues la distancia que hay desde el puente La Salve al ayuntamiento por la anchura de la ría y por la altura de la torre Iberdrola son 5 millones de metros cúbicos. Solamente la mitad de lo que pretenden robarnos. Egia da, eh, zenbakiak agertzen zaizkigunean albistetan eta zenbakiak oso engainagarria direla estadistikekin egiten dan bestalaxe, Ba, geuri, e, mila metro kubiko esaten digute, eta espazioan ez bagara oso ondo gokatzen, ba, esan dezakegu izugarri dela, baina ezin dugu ideia bat hartu, Hemen oso ondo. Da burrada. <laughs> Bai, bai, hasta ba. eta gero hemen eh, oso ondo egina dago konparazioa, ba, ba justo konparatu egiten dute in zuzen ere, e, udaletik, Bilboko udaletik Iberdrolako dorrera doan distantzia, e, distantzia hartan hartzen direla eh 5 milioi metro kubiko eta hori erdia baño ez que en nahi dutenaren erdia. Y no les importa ni, ni que instituciones medioambientales les adviertan que la estabilidad de la playa corre eh, serio peligro, ni que se acabe con millones de alevines, ni, ni como está quedando la playa sin arena y llena de piedras, ¿no? Ya, ya han traído la segunda draga chupona y, bueno, pues eh, no están perdiendo tiempo. Ez, azkenean hori ba, kritikatu nahi dutena edo ba, komentatu nahi zutena eta denuntziatu nahi zutena, ba, da azkenean gure eskualdetan, baien karterri rimeatzaldean eta eska erraldean, ba, olako ekosistemako agresioak gehitzen goaz bata bestearen bai, atzean. Bai, bai. larenak ondartzan, e, baita ere koke planta jarri nahi dutela, bai. porque dirudi petronor horreukitzea ez dela gitxi. Bai. E, baita ere, taf e, mendi pasatzen dela, baita ere superzurra ez dugu astuko, baita ere lindano planta bat daukagula hor, hori bai, berdez, beste pasa pasan nintzen, txepolita dagoen, berdez gaineska, bai. Eta bar, eta bar, orduan azkenean, pues da, bai. la preocupación es que, que, les, que la actuación que este está haciendo con este rincón de Euskal Herria, pues que Bai, que es bai. muy duro. barrezkerra eta eta mehatzaldea, bueno, naiz eta naiz eta mozorrotu, orain eh, barakaldo barakaldorekin egin duten bezalaxe merkataritza zentru berriak eraiki dituzte, etxe bizitzak, etxe horratzak eta dana ba ongizatearen izenean, ba hori guztia aurrean eukita ere ba mozorra besterik ez dela ikus dezakegu, se jarraitu egiten dute atzetik, ba, alako makroproiektuak txartatzen, eta bueno, inguru giroari eta bertoko biztan lehi, pues, kalte, bai, kalte baino ez dira Bere garaian bebai alto osor, no saldu zuten, langile pilo, ze ondo, mm. primeran. Bere garaian, dana pikutara, jendea lanikabe, jendea mugitu barri izan zen hemendik, Eta mm. zikinkeria hemen utzi digute. Bai, bai. Hori bai gero museo politak egiten dituzte, ike bielo altos Bai. Eta bueno, egie da gero beste mito bat ere badago. Ba, bere garaian eta gaur egun esan daiteke egin batean mantendu itxendala joera, jende atorten da ona, dirua iten, eta beharrera, baina gero ez dago inbertitzen hemen, gero badoa beste, beste ibarrera, cambiamos de margen, para vivir tranquilos. O volvemos y, a Burgos. Y con, y con parques y con zonas bonitas, ¿no? Pero, pero la verdad es que sigue siendo una zona castigada, sigue siendo un escualde muy castigado y eso hay que seguir denunciando desde, desde donde se pueda. Eta jarraituko dugu, ba, zer, bai. zer proiektu polibatekin edo lan. E, mia dantzan jartzeko moduko festa dago bihar rekalden. E, dirurik gabe elkartetik, ba, informatu nahi izan digute, proiektu berri bat e, daudela. Eta bueno, 2000 urtetik aurrera, ba, ama hizkuntzaren eguna ospatzen hasi zen mundu mailan UNESCOren ekimenez, e, anistazun kultural eta linguistikoa bultzatu nahian. Ta bueno, bat ez inguru honetan, dirurik gabe edo sin dinero elkartekoek, ba poliglota jaia izeneko ekimena antolatu dute. Elkarrekin hizkuntza ezberdinak hitz egiteko, ondo dakizkizunak, zein ikasten dituzunak. Pinta ona deko bai, honek, ezta? Bai, bai, bai, bai. Ta bueno, ba, gonbidatzen saituztegu, kukutxako gaztetzera, rekalden, Bihar jaia hau egingo da. Bihar e, eh, otzaiako zazpi. Bihar otzaiako geita zazpi eta ekimen honen bitartez ba hizkuntza eta kultura berastasuna aldarrikatu nahi dute elkarte antolatzaileek. Poliglota jaiaren baitan lagun berriak egin, ikuspegia eta amarauna UNESCO etxeak egindako hizkuntza eta emigrazio txostenari buruzko hitzaldia disfrutatuko al izango duzue. Herri desberdinetako janaria daztatu eta musikarekin dantzatu al izango dituzue. Mhm. Denetarik. Oso polita, oso polita. Gainera nik uste dut polita dela, ba, atzerritarrak eurera ekartzea, hori guztia konpartitzea, elkarturukatzea, eta gebre hizkuntzan eta gebre kultura murgiltzeko gombitea lusatzea. Gainera, e, gaur radidez gaur bertan entzun dut irratian, ba, matrikula datuen inguruan, beste polemikatxoa sortu da, ba, alderdi popularrak eta ba, kexatu dira, hain zuzen ere, hainbat, bueno, ba, aereduaren aldeko apustuak ez duelako aurrera egin, Eta ez du horrela egin, eh, ba, gurasoek erabaki dutelako, ba, e, haien seme alabak dere duan matrikulatzea. Ba, IPP-koak eskatu zuen, nahi zituela, emaitza jakin eta nahi zituela jakin, ba, zein gurasoak ez dute lortu eskatutako eredua. Bai. Baina atzartu atera saie, hmm. arasoa da, ez dakit berreun bat, ez dakit zenbakiak zidur e, eh, eskatutako eredua ez dutenak lortu, gehienak de eredukoak dira. Ez dutela haien herrian edo haien inguruko eskoletan dereduan zartu alizatea eta be eredu baten zartu berri izan dituzte. Bai. Espero dut. Bai. A eredura jo beharrez izatea karo pepek nahi zuen azan, gehiengoa ereduak ezkatzea eta ezin lortzea, ezta? Mm kasutan a, a, ereduan ikasteko aldarrikapena, ezta? Gaztelaniaz ikasteko eta gaztelaniaz bizitzeko aldarrikapenarekin e, engainatzeko aleginetan e, eh, diraute, Baina, bueno, pues datuak horre, ba, bueno, bozera maila, lehen dakaritzako bozera maila izkuntza politikan, ba, bueno, horre, egida, irma saldu dela, eta sandauela, ba, haiek estadistikei erreparatu egin eta estadistikek esan dutena, hau, da, bueno, estadistika kasunetan matrikulazio kopurua, ez da, eta matrikulazio datu erreparatuta, pues, ez dela nahikoa, ez, ez da, eskaintza hori betetzeko nahikoa jende apuntatu, eta, eta hori Bueno, orain iguale eh, e, trago, trago txabat hartzeko, ura, e, ura. Begoale eh, nahiak bere kantetako bat jarriko digu, eta gero jarraituko dugu albiztekin. Tu haces que la vida se me vuelva de colores Tu haces que la vida se me vuelva de colores que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. Entonces que la vida se me vuelva de colores. seguir aquí. Te quiero hablar, quiero decírtelo a ti. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Tú has conseguido llenar de color mi vida. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Oye, tú haces que la vida se me vuelva de colores. Eh? eskerrik asko naia maki maki Eta, eta orain eh, komentatuko izuegu e, eh, jaso dugun kolaborazioa, Antonio, Antonioren kolaborazioa bat jaso dugu, eta, eta bueno, kolaborazioak hitz egiten du hain zuzen ere e, natoke egin berri duen e, atentatuaren inguruan. Eta horren arira komentatzen du, pues, e, ba, ba bai, alaxe, aitortu egiten duela, pues, que, que es escribiendo eh, esta colaboración bajo la influencia de un tremendo cabreo. Está enfadado, ¿no? Y, bueno, ¿por qué está enfadado? Pues porque por enésima vez eh, han asesinado a civiles y esta vez en Afganistán. Mujeres, ancianos, niñas, ¿qué más da, no? Eh, todo sirve para lavar la cara y, para seguir prometiendo investigaciones que nunca llegarán a ningún lado y bueno, pues luego para pedir explicaciones desde la comunidad internacional que, nunca van a llegar a ningún fruto. Y bueno, pues también habla de misión humanitaria. Eh, también dicen que, la OTAN, pues bueno, que son una, banda organizada, ¿no? Que dicen que van de misión humanitaria y ellos, pues el Antonio les pregunta, ¿no? ¿Habéis visto las misiones humanitarias cubanas que envían médicos, educadores, oculistas, alfabetizadores y vosotros mandáis como misión humanitaria pues a, criminales que, que, matarían a su propia madre si se lo ordenáis. Y a, una, y a unos bufones mal llamados periodistas para encubrir vuestros asesinatos. Sí, dice que, bueno, pues está bastante manipulado, ¿no? Las misiones humanitarias, yo creo que es un término que se utiliza con bastante ligereza. está bueno, eh, jarraitzen a que te has dau, bueno, galdera batzuk botatzen ditu, gehiago, erailko dituzue, eh, bazten bat balio du zeuen petrolioak eta eta zeuen gasak eta zer dela eta hori aitzakia zat hartuta hainbeste hildako. Como vais a reconocer que vuestra verdadera intención es eh, espoliar poblaciones y, y bueno, pues vosotros, asesinos les llama, eh, hauek beti ere, pues bueno, kolaboratzaiaren hitza dira, eta eh, esaten dago sekula ez dutela aiztuko eh, egindakoa, naiz eta orain momentuan ondorioak ez ikusi, haiek ezpait dira konstiente, egiten jarraitzen dutelago, e, bueno, pues el, el único consuelo que nos queda será cuando, cuando veamos vuestros soldados volver derrotados del desierto de esos países milenarios que, que estáis martirizando. Gero baita ere, barreta ba, ditzen dago, a ber, zergatik inork ez duen hau kritikatzen. Hmm. Nadie kondena tanto que piden condenar bien al PSOE o bien al PP, baita ere deitzen da o PNV edo Aralar, ¿no? Que que tan sensibles son hacia otros actos, pero hacia estos, pues bueno, que callan. Eh, y de las, izquierdas. europeas también, sí, sí, hace remarca. Aquí eh, hay para todos, ¿eh? Antonio reparte para todos, ¿eh? Y dice que también las izquierdas europeas, tanto los socialistas como algunos presuntos comunistas o izquierditas de salón, eh, a ver si vais a poner al día y hora para empezar con un calendario de movilizaciones para denunciar tanto crimen o simplemente como hace el PC y, y la franquicia de EU, sacaréis lazos azules ante otras violencias, ¿no? También hay para gesto por la <laughs> paz, que a ver qué pasa. Parroquias de barrio, grupos pacifistas. Ba, claro, azkenean, eh, eh bueno, pues, eh, gure kolaboratzaileak, azpimarratu nahi duena da, eh, zer dela eta, inbeste mobilizazio, eh, ekintza jakin batzuetan, eta zer dela eta alako mutismoa beste gertakari batzuen aurrean. Bai, eta niri, bueno, bukatzeko nik esatea ez, hasieran nahi du nola, ba, azerre dagoen eta hortik hitz egiten duen. I, bueno, él acaba la carta o la colaboración que nos ha mandado, que reconoce que he escrito esto en medio de un cabreo. Que no se me pase nunca, porque es necesaria la rabia y el cabreo para voltear todo esto. Y lo peor es que la gente no se cabrea. Como decís antes, cambiar de canal y poner el fútbol. Hmm. Nos merecemos lo que tenemos, el, capitalismo más despiadado, trabajar hasta los 70 años y quedarnos sin pensiones. no nos merecemos más que eso. Pues ahí está. Antonio, que egindako kolaborazioa, barakaldoko militante internacionalista. que asko. Todo Somos una historia koloreak. Eta bueno, gaiari lotzeko, zuretzako zein kolorekoa da Euskal Herria? Ba, niretzako, jo, ba, egunaren arabera, baina, azteko, azteko, gorria, <laughs> zuretzako zein koloretakoa da Euskal, Euskal Herria? Urdina, dekogun kostaldearekin, mhm. urdina, bai. eta berdea dekogun mendiarekin. Bai, marroia ere izan daiteke, udazkenean. Bai, eta udaberrian? Koloretakoa? Bai. Mila koloretakoa. Naranja ontsuria auki dezakegu bai elurrarekin. Bai, bai, bai, bai. Hori gainera gaurkoan ere esan dizuegu beste sorpresatxoen artean, ba, ba bidaia, bidaiaren eh, atalean, ba, koloretako bidaiak egingo ditugula, eta bertan zuria ere aipatu egiten dugu. Eta bueno, ba, ba kolore, koloraren gai oso gai zabala da. Oso zabala, eta gu saiatuko gara laburbiltzen, labur puntutan, Eta, eta bueno, osatuko dugu, ba, oso astunez izateko, osatuko dugu errefrau batzuekin, Euskaraz eta Gaztelaniaz dekarri izkizuegu, errefrau batzuk, eta, eta gero, ba, bueno, ba, komentatu agien e, eh, mm, uste guztien kontra, ba, tradizioz, eh, hiru kolore eh, izan direla, e, kolorerik zarrenak esan dezagun, zuria beltza eta gorria direla, e, Euskarak berez dituenak, eta Eta bueno, ba, e, ez dago kolore zehatzik gehiago izan dira pertsepzioak. E, Euskara gehiago jaso izan ditu kolore argiak eta ilunak, e, eta kolore hotz eta beroak. Eta gero hortik abiatuz, ba, izena eman zaie, baina ez da izan beste kulturetan bezalaxe berde kolorea, kolore jakin bat definitzeko izen bat erabiltzea. Baita ere, ba, Euskara kolorei izena eman beharrean, objektu batekin eh, lotu izan mm -hmm. dago, ez? Adibidez, ba, Zerua oskarbi dago, zerua ez dago urdin, ez? Hori da. Zerua oskarbi dago, odeiak ez dituelako, ez? Hori da. E, txuriak entzen dugu, baina baita ez dugu esaten txuriak entzen dugu, eta urdinak eratzen dela, ez da? Bai, koloreak eta lekuak e, elkartu izan dira, eta bueno, mendialdeak, basoak, padurak eta kostaldea deskribatzeko erabili dira, baina ez kolore, kolorearen izena erabilita. Baizik eta kolorea erabili izan da, e, eh, obietua edo lekoa deskribatzeko. Eta bueno, gero hor beste mito batzuekin apurtu behar dugu, eta, eta berdearekin, berdearekin ere, ba, pentsatzen baldin badugu ere, berdea betidanik hasiera hasieratik gurekin batera egon izan dela. Ba. Euskal ba, Herria berde berdea dugulako. Bai, bai, bai, bai, e, Euskarak berez ez du berde hitza erabili izan. E, egie izan ere kolore gehienak e, dira, baina ez e, e, geure hizkuntzan e, hizkuntza gehienetan gertatzen da eta eta bueno ba e, berdea urdinarekin e, nasean egon izan da beti biak ala mailegoa dira e, urdine kolorea berez ezpaita existitu gerora etorri da urdina azule bebai kostaldean sarri era izan dana baina danak dira beste hizkuntzetatik harturikoak eta mm, e, urdina ez da euskararen tradizioan eta gerrisaren esan hartu izan du beti. Horregatik ez da kasualidadea geurean eta batzuei zaila egiten zaile lehengo momentu batean e, pertsona kanosoa hilo urdina da. Bai. Baina ez da, e, guretzako txuria izan gaur egun, ez da? Hori da, da, e, bai. berdea, urdina eta, eta grisa, ba, esan dezagun e, tono berekoak izan direla Euskaran. Baita ere, adibidez, ba, marroiaren kasuan, ba, ere galizismo bada, bigarren mailako koloretza hartu da Euskaran, mhm. ba, grekerako pardoz edo latineko parduzetik eratorria, mhm. eta ba, geuria maita ere ordinarekin nazian agertu da. Mhm. Bai, gero, marroiari uer kolorea do nabar kolorea, ugerra, bizkaieraz ugerra, bada, zikina, ezta? Zikina eh, adierazteko hitza eta eta gero musk, musk ere erabili, erabili izan da, eta urdinarekin bada berez bat, eta, bueno, pues, eh, hainbat eh, ikerlarik eta, pues, kolore, ze, bueno, koloren gaia oso, ez da, oso interesgarria da, eta hainbat lekutatik, eta hainbat, eh, hainbat alderritatik jorra daiteke, eta ez dute topatu, tofonimian, eta ez dute topatu eh, tradizioan eh, urdin eh, hitza dakarren hitzik edo. E, horren ordez, e, hitz bakarra topatu izan da eta erronkari, erronkari bailaran, eta urdinari dundu, dundu hitza e, eman izan zaio, eta testigantzatxo bat edo beste badugu. Berdearekin, lehen aipatu bezalaxe, ba, bueno, ba, berdea hitzera bat mailegatua da, de berde, castellano, eta gero orlegi, mm, hori e, sabinista, eta musker kolorea, musker kolorea, baina e, musker kolorea animalia, animalia musker kolorekoa da. Orduen, pues, e, muskerra, muskerra berde izateko. Zer gehiago geratzen da. Gero, badago, badaukagu beste, beste bitxikeria bat, eta, eta esan dezagun gorria hitza, gorria hitzak badaukala e, adiera anitz. Alde batetik e, kolore beroa da, oso beroa, jakina gorriak e, erretzen dauelako, baina gero konotasinoak eta atzotitzetan orain e, erakutsiko izkizuegu errefrau batzuk, e, atzotitz batzuk, eta gorriak konotasino negatiboz edo e, uskeriaz beteri dago, eta beti gorria tristurari ez, baina e, utzalari, utzalari loturik, mm, izan ere larru gorritan, larru bai. gorritan ez gaude larru gorritan, biluzi gaudenean, mhm. Bai? Rio Baldea Broarekin edolako loturaren bat Baita ere. Baita ere. planteatu, baina... Bai, eta bueno, gero... Bebai, bebai hori kolore hoien ezan eta holan aldatu da, ez? Urteekin, aparte de beste hizkuntzetatik hartutakoak eta holan, zu gorria entzuten baduzu se sentitzen duzu. Ba, ba, beroa, eta indarra, indarra gogoak, edo edo arazoak ere arazoak izan daitezke, gorriak pasa, gorriak ikusi ditut, hori horrek esan nahi du, arazoak izan ditugula, eta txarto pasatzen ari garela. Orduan berez, eh, hasieran komentatu dugun bezalaxe, ez dago espreski gorriaren kasuan bezalaxe, zuria eta izendatzeko hitzik. Mm Dana dira pertsepsioak. Orduan, eh, Euskarak baditu pertsepsio batzuk, eta pertzepzioen arabera sortu dira hitzak koloreak eh, adierazteko, eta eta bueno, gaztelaniak beste ibilbide bat izan du. Entzungo ditugu atxotitz zauek. Baina, batzuk. E, a ber, adibidez. Belengo gorri, gorri kolorea. Gorri kolorea. Mari gorri, bi guzki eta eutxi euri. Arratz gorri, goizargi, goiz gorri, iuntze iturri. Eta gero, gaztelaniasko balioki datopatu dugu, por la, ta, por la tarde arreboles, por la mañana soles. Bai, hemen gorri kolorea igual zeruak dekon norrekin, bai. eguraldiarekin, baina mhm. baita ere... Bai, bueno, kolorea gainera guk hartu ditugu, hartu ditugun eh, atzotitzak eh, gorria, e, baltza, eta zuriren bat ere hartu dugula, eta, eta gorria sarritan ateratzen da, ze azotitzak e, bueno, pues, indarrandia dauka Euskararen tradizioan, eta gauzak deskribatzeko ere sarri erabili izan da, kolorena bezalaxe. Eta, eta bueno, pues, e, iragarpenak egiteko orain euskal metaukagu, baina bere garaian <laughs> e, eh, errefrauak erabiltzen zituzten, bai. gure, gure aitzitz eta momek pues, e, eh, iragarpen egiteko. Bai, gaur egun igual baten bade xerua gorri baldin badau eguzkia juten danean urrengo bai. egunean neguraldi ona ingo dauela. Bai, bai, bai. Eta gero euria egiten dau. Bai, bai goiz gorri arratze euri. <laughs> Bai. bai, eta eta gainera egie da garai batean akordatzen naiz amamak esaten zigula, ba, e, ba, zera sartaldera do mendebalderantza begiratu eta e, zerua gorri, gorri tintatuta baldin, bat zegoen gorri laranja, uh mhm. -huh. kusten zezaia bai, den, kusten den bai. definitzea, ba, euria dakar, euria dakar, edo aiztea dakar. Badago jendea, ni aita aktuela gitzi, nik esneukan ideari bez, eguzkia azartzen denean, itxaso mm. aldean, gorri hori, ikusi daitekela ondo ondo begiratuta, marra berde bat. Uf, bitu, abeste ba, pertsepsio bat. <laughs> Auskalo begiak ze de montra ikusten dauen, porque bai. ez igual koloren azketa bat edo. Mm -hmm. Baina, bueno, eta jarraituko dugu gorri hitzaren atxotitzekin. Bai, gizon bizar gorri, ez fida horri. Traduziñoa edo izan daiteke, barbarrubia, desde lejos la saluda. <laughs> eta gero, eh, gezurra, larru gorri. Antes se coja el mentiroso, Eta gainera, larru gorritan hori oso entzuna daukagu. Larru gorritan biluzik egotea lehen esan duguna, ezta? Ba, gezurtero askenean biluztu egiten dela. Gero hemen daukagu gorria, suria eta beltza nahaztuta, Sagar gorri, no, sagar gorriak barrena ustel. azalt zuria eta barrena beltza, zuri guztiak ez dira irinak. Eta beltz guztiak ez dira ikatzak. Las apariencias engañan. Hori dun eta. Gero zuriarekin jarraituz, kanpoko hogei zuria baino, etzeko egi hogi beltza hobe. Panajeno nunca es tierno. <laughs> Eh, parecemos a, a aquí. Mira, eh. atzotitzak ez ditut izan oso gustoko ginoz, eh? Ah, oso memoria txarra daiko taientzat. Bai, bai. Atzotitzekin, erreferragoekin, txistekin, bezala. <laughs> a ber, jarraitzen dugu. Xuri edo beltz, sakurra beti sakur. Geni figura hasta la sepultura. <laughs> Lur beltzak, ogi xuria. Mas vale ser que parecer. Bai. Que... Eta gero, bueno, koloren eh, asunta borobiltzeko, e, ba, toponimia, toponimo, leku izen batzuk ere hartu ditugu, eta leku, leku izen horiek, basarretan badira, herri izenak, beste batzutan eh, mendi izenak, bai? Mm Eta etxe basarrietan, baserri izen askok, badukate kolorea txertatuta, barruan. Bai, kolorea, etxeak egualbe bai, non kokatuta dauden arabera, baita ere herriak ez da, eta hartzen dute haien inguruko mhm. koloreak, haien inguruko mendien izenak, eguzkia horretik bai. edo atxetik emoten dien, edo... Bai, bai. eta bueno, guke eh, batzuk eh, hartu ditugu, baina bueno, ziur gaude, gainera, ba, zuek zeuen inguruan, igual hitz hauek entzun da, gehiago etorriko zaizkizuela burura, guk botako izkizuego batzuk, alde batetik baitu, urbeltz eta lurgorri. Zergati dituko dia bai. ez? Urbeltz, urabeltza, <laughs> urabeltza ete da. Zagorritxu baita ere, iturri gorri. Bai. Eta hemen hurbil daukaguna harri gorriaga. Bai. Mendira begiratuta argi dago zergati deitza nolan. Mm -hmm. Mendi beltz. Urdinola. Mm Seguro hori, eh, olatze komentatu dauen moduan, naukurritzen zaizkizuela askoz gehau eh, hortik. Eta baita ere koloreak, Ba, gaur egun nola moda dagoela. Bai, ba, e, pizkate orain konotazio akaso modernoagoak ere baditu. Feng kontu hori bai. edo bai gero non kokatu gauzak eta bai, eta e- baita ere ba, gauzak nola ze koloretakoa diren. Ba, guri baita ere, ez? Animoa aldatzen digu. Eta, bueno, ba, adibide bat, batzuk botako dizkizuegu, adibidez, ba, horia kolore intelektualena dena, ez zaten <laughs> dau honen fensui inguruan inteligentzia handiarekin edo adimen urritasunarekin lotzen da, mhm. eta bangok, adibidez, ba, esaterako oso gogoko zuen ba, kolore hori. Mm -hmm. Ba, igero, e, horiak ere zoritxarra, e, zoritxarra dakarrela e, esan hori da, eta e, kolore honen barruan beste, beste mito batzu daude, inbidia, koldarkeria eta sumina. Eta baina gero horia gorria eta laranjarekin nazten baldin badugu, ba, emozioa. E, laranja, ba, horia baino goxoagoa da, lotxati, triste, edo linfatikoen estumula garria, berotasuna dirazteko erabiltzen da. Mm Gero morea, morea lasaigarria eta heldutasuna dirazten du e, ba, kasu honetan ba, argiaren aurrean zentzibilitate handiena duena da, mhm. kolore guztien sintesi, eta absolutua batazuna eta salotasunaren simboloa izan daiteke. Mhm. Beltza, kasu honetan, bakatzaren eta gaizkiaren simboloa da kolorerik. Eta itxaso, zein koloretakoa da zure logela? Nire logela da, gorria, Uala. eta harri kolorekoa. Ah, behitu ze polita. Moderrito. Bai. Gure asoak ni, zuten. Ni laran jasalean az, ni oso laran jasalean Baina baita ere da hori, eh? Ze animoarekin zauden, bon, ni peti zeo zer beltza dara mat. Mhm. Eh, estabilitate hori bai. da. Baina posik zauden egunean, ba, kamiseta laran bat jartzen duzu. Igual, bebai eguraldiak bai. pio egiten bai. dau, ez? Mhm. ba, gudan normalean bebai kolore argiagoak eta olakoak erabiltzen ditugu, neguan mhm. grisagoak, baita ere modak markatzen dituen gauza horiek, azkenean. Bai. Eta enroiatzen gabiltzela esan digute, azike bueno, baten bidaia, bidaia. bidaia ingo dugu. Todos los rincones del planeta tienen su encanto. Cierra los ojos y abre tu imaginación. Ezagutu mundua zure etxetik mugitu gabe. bueno, bidaia. Eta e, eh, iru, koloretako hiru bidaia dauzkagu eta labor laborrak dira eta lenbiseko kolorea e, berun, berun kolorea edo berun eta zuri artekoa eta grobeia zuri dago neure aurrean. Gaur ez diota ari kukurik egingo. Durangaldean geratu gara, etxetik hurbil, hogeita mar inguru baino ez. Hotza da kalean, hotza da terpe barruan ere. Egurra moztu egin dugu jantokia berotu gurea, Alferrik. Hasiera kurduak dardar baten eman ditugu. Era bat larain jazkoa esten sua elikatzen. Eguraldia ez dugu lagun. Neguan garela dioskuen behin da berriz. Nola elur maluten bizita ekarriz, ala kanpoko temperaturaz. Ateri da. Gogotxu haude. Gogotxu elurretan jolasteko. Elurretan galtzeko. Tipitapa bestelakoak dira hauek. Urratz gogorrak, ziurrak, ez beti. Baina desberdinan onbait udaberrirako gorde ditugu loretxo ez mozorroturiko zuaitzak, eguraldi epela eta berdeguneak. Gaur, neguaren txanda da. Eta neguak, zuritasunarekin batera, berun kolorea ere ekarri digu. Ez du elurrik bota, bak eman digu eguraldiak, baina pisutzua geri da eguna, eta zerua gris apal estintatu da, zamatuta. Berunezko eguna oparitu digu etzaila hotzak, baina kolorea dozein izanik ere, gozatzeko baimen askatu diogu inolako lotzari gabe. Eta ark, Gris, Gris, gris raldea. siempre gris, siempre te encuentro, cada mañana cuando despierto. Así dice el grupo Sestautarra Gris Perla en una de sus canciones. Gris es posible el color, es posiblemente el color que define a la margen izquierda, pero no le faltan matices a este gris que marcan las diferencias entre sus habitantes y sus propias formas de ser. Baracaldo, que sus habitantes se identifican con el amarillo y negro, Sestao, que siente el verde y negro en sus venas, Portugalete es amarillo, por mucho que su ayuntamiento lo pinten de azul, y por último, Santurchi, morado es su color y así lo proclaman en cuanto pueden. Los colores de las banderas de estos pueblos no coincidirán con estos colores, pero solo demuestran el daltonismo de aquellas personas que las impusieron. Son pueblos con sus propios colores, pero que el gris les impregna, al igual que su pasado, presente y futuro. Kroasia, mila koloreko turkeza. Kroasiak, mila kolore ditu bere altzoan. Itxasoko urdin zakona, berde kolorekoa edo urdin berdezka. Auskalo, norberak erabaki dezala. Ura begiratzen duen begiradak, koloren pertsepsioa aldatzen dueta. Zeruak, itsasoak itsasoan egiten dituen diztirak, mila koloreko hortzadarren modukoak dira, eta apenas egiten du euririk. Mendiz inguratuta dago itsaso urdin hori. Merdi, mendi berdez, zeinarri grises. Bai, ala da, Kroazian, mila kolore haien barruan, badira ilunagoak ere. Bizitariok, gerraren ondarrak ahaztu ez ditzagun. Baina horiek ez dira aurkitu ditzakegun kolore bakarrak. Itxasontzi bat hartu dut, eta jabar irlara, joan naiz. Lurra, more bihurtzen da, sergatik. Bada, usaimenaren gozo garri. Zoilik, usain gozo gozoa dagoela esango dizuet. Gainentzekoa, zeuek deskubritu. lleva como cantaba el bolita. me dinamita para cargarme la la rutina. agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Eta, bueno, ez dako oso kargatuta, azte honetan, baina, bueno, te, harinjiketan hasiko gara. Eta, bueno, sortziretan gaur, e, ilabetero moduan, azken hostirala, ba, amnistia aldeko mugimenduak, e, bideonera plazan egingo dau, e, jo, eh? Konzentrazio edo. Eta ba, bertzolarien laguntza dukingo dugu ostiral honetan. Mhm. Eta bertsolaria ilotuta, ba, enkarterrietako bertzolarien zaioa egongo da trapagarango gaztetzean. Gora bertzolariak. Gora. Eta zapatuen, larun bat hogeita zazpian, e, eh, arratzaldeko lauterritan e, eh, presonaldeko larrikapena, karrefurren aparkalekoan egingo da, e, kotxe karabana. Lauterdietan? Bai, lehen aipatu bezalaxe suaitzeguna, bi itzordu daude, e, umentzako amarretan bagatzako metro geltokian, eta badakizue adaskakeko begiralekin e, e, joan aldirela umetxoak, orduen e, aitatxo eta matxo gure izan eskeroan e, herrian geratu aldira, eta gero elduentzako amarterritan gurutzetako plazan. Lena aipatu dugu moduan bebai, kukutsa gaztetzean Bilbo, mi dantzan jartzeko festa. Bai, eta e, amarretan e, konzentrazioa Bilboko epaitegietan Baita ere, ba, bueno, personaldeko aldarrikapen horretan, bihar baita ere presoa bizitari gabe geratuko baitira, ba, bueno, plante bat eginez, eta, eta hori da. Eta bukatzeko, ba, artean bi, martzoak bi, zeitar dietan, santurtzikoa ekan, ba, zaldiko maldiko Euskal Herriak bere eskola elkarteak hiltzalti bat emango du hezkuntza deialdiaren aurkezpena. Lotuta, ba, lehen itzein dugun de eredua nola badirudi erdera kenduko diola postua eta holan, oso mm. interesgarria dirudi, azte artea martzoak bi, e, seiterdietan santurtzikoa aekan. Bai, topera dabiltza, eh? santurtzen beti. Bai, bai, bai. Eta gero barakaldon, eh, berbarakado berbalagun, topera dabil, aurreko bastean e, eh, lagun bizan genituen hemen horretaz mintzagai, eta guk labur-labur e, eh, datorren azteko itzordua komentatuko izkizuegu. Bai, horrekoan komentatu zuten, astelenetan batuko zirela, baina ordu gehiago atera dira. Bai. Eta, e, azte azkenetan, amekak eta laurden, txalaparta tabernan, San Juan Kalean. Bai, e, gero arratzaldeko bostetan mulins, zabaia, zabaia kalean dagoen tabernan. Eta zeiretan, saspi tabernan udal euskaltegiaren ondoa norgoian dagoenean. Oieke, eh, iru itzordu oieke, eh, aste ostegunean, itzordu bakarra dago, iluntzeko sortzietan e, manjata tabernan, gernikako arbolan. Eta ostiraletan, ba, zeiterdietan lorategin, San hor parkean ondoan dagoena. Eta iluntzeko sortzietan, e, aeka euskaltegian, gero pote hotxoa egiteko. Eta larun batetan, astean zehar ezin bada duzue, ba maika tardietan atari tabernan San Bizenten. Mhm. Animatzen zaituztegu, mintza bai, praktika egiten, bai, eta bai, lagun batago. Eta <laughs> jende berria ezagutzeko, mhm. eta besterik gabe agurtu. Bai, ba, muso handi bat. Bueno, gainera, eh, ez dakit konturatu zareten ala ez, baina aukido gomen kolaborazio, mm, ez dakit, oso askarra, bai, sartu, bai, or... itzegin, eta aldegin. Maki, eskerrik asko! Olatz eta biok ez dugu haotza aldatu olan bopatean. Bueno, ba, beste barik, eh, abestitxo batekin eta musu handi bat. Agur! Agur!